pars quadragesima quinta vulgate clementine haec transcriptio a societate libri voce facta bono publico usu est caput octavum benjamin autem genuit bale primo genitum suum asbel secundum ahara tertium noa quartum et rafa quintum fuerunque filii bale Addar et Gera et Abiud Abisue quoque et Naman, et Aoe sed et Gera et Sephufan et Huram hi sunt filii Aod principes cognationum habitantium in Gaba qui translati sunt in Manat Naman autem et Achia et Gera ipse transtulit eos et genuit Osa et Aiud poro Saraim genuit in regione Moab, posquam dimisit usim et bara uxores suas. Genuit autem de hodes uxore sua Jobab, et Sebia, et Mosa, et Molcom. Ie usquoque et Sechia, et Marma, hi sunt filii eius, principes in familii suis. Meusin vero genuit abitob et Elphal porro fili elfal heber et misam et samad hic edificavit ono et lod et filia seius varia autem et sama principes cognationum habitantium in iaulon hi fugaverunt habitatores jet et haio et sesac et ierimot et zabadia et oarod et heder Michael quoque et Iesfa et Joa filii Baria et Zabadia et Mosolam et Hezeci et Heber et Jesamari et Ieslia et Jobab filii Elphal et Iacim et Zecri et Zabdi et Elioenai et Seletai et Eliel et Adaya et Baraya et Samarat filii Semei et Iesfam et Eber, et Eliel, et Abdon, et Zekri, et Hanan, et Hanania, et Elam, et Anatotia, et Jefdaia, et Fanuel, fili Sesac, et Samsari, et Sooria, et Otolia, et Jersia, et Elia, et Zekri, fili Jeroam, hi patriarche et cognationum principes, qui habita verunt Jerusalem, in Gabaon autem habita verunt ab Gabaon et nomen uxoris eius Maca filiusque eius primogenitus Abdon et Sur et Cis et Baal et Nadab gedor quoque et Aio et Zacher et Macelot, et Macelot genuit Sama habita verunque ex adverso fratrum suorum in Hierusalem cum fratribus suis ner autem genuit cis et cis genuit Saul porro Saul genuit Jonathan et Melchisua et Abinadab et Esbal filius autem Jonathan Meribal et Meribal genuit Mica filii Mica Phiton et Melech et Tara et Az et Az genuit Joada et Joada genuit Alamat et Asmoth et Zamri Porro Zamri genuit Mosa et Mosa genuit Bana cuius filius fuit Rafa de quo ortus est Elasa qui genuit Asel Porro Asel sex filii fuerunt his nominibus Ezricam Bocru Ishmael Saria Obdia et Janan omnes hi filii Asel filii autem ezec fratris Eius, ulam primogenitus, et Eius secundus, et Eliphalet tertius. Fuerunque filii ulam viri robustissimi, et magno robore tendentes arcum, et multos habentes filios ac nepotes, usque ad centum quinquaginta, omnes hi filii Benjamin. Caput nonum universus ergo Israel di numeratus est et summa eorum scripta est in libro regum Israel et Iuda translatique sunt in Babylonem propter delictum suum qui autem habita verunt primi in possessionibus et in urbibus suis Israel et sacerdotes et levite et natinae commorati sunt in Hierusalem de filiis Iuda et de filiis Benjamin de filiis quoque Ephraim et Manasse Otei filius Amiud filii Amri filii Omrai filii Bonni de filiis Fares filii Iuda et de Siloni Asaia primogenitus et filii Eius de filiis autem Zara, Jeuel et fratres eorum sexcenti non aginta. Porro de filiis Benjamin, Salo filius Mosollam, filii Oduia, filii Asana, et Jobania, filius Jeroam, et Ela filius Osi, filii Mocori, et Mosollam filius Safatie, filii Rauel, filii Jebanie, et fratres eorum per familias suas non genti quinquaginta sex omnes hi principes cognationum per domos patrum suorum de sacerdotibus autem iedaia joiarib et iachin azarias quoque filius elcie filii mosollam filii sadoc filii maraiot filii akitob pontifex domus Dei. Porro Adaias, filius Ieroam, filii Fassur, filii Melchie, et Maasai, filius Adiel, filii Jezra filii Mosollam, filii Mosollamit, filii Emmer Fratres quoque eorum principes per familia suas, mille septingenti sexa ginta, fortissimi robore ad faciendum opus ministerii in domo Dei. De Leviti sautem semeia filius Asub filii Esricam, filii Hasebia, de filiis Merari, Bacbanacar, quoque Carpentarius, et Galal, et Matania, filius Mica, filiis Zecri, filii Asaf, et obdia filius semeiae fili galal fili iditum et barachia filius asa fili elcana qui habitavit in atris netofati Ianitores autem, sellum et acub et telmon et ahimam et frater eorum sellum princeps usque ad illud tempus in porta regis ad orientem observabant per vices suas de filiis levi. Sellum vero filius core fili abiasaf, fili core cum fratribus suis, et domo patri sui, hi sunt corite super opera ministerii, custodes vestibulorum tabernaculi, Et familie eorum per vices castrorum domini custodientes introitum Fine sautem filius Eleazari erat dux eorum coram domino. Porro Zacharias filius Mosollamia ianitor port tabernaculi testimoni. Omnes hi electi in ostiarios per portas ducenti duodecim et de scripti in villis propriis quos constituerunt David et Samuel videns in fide sua. Tam ipsos quam filios eorum in ostis domus domini et in tabernaculo vicibus suis. Per quatuor ventos erant ostiarii, id est ad orientem et ad occidentem et ad aquilonem et ad austrum. Fratres autem eorum in viculis morabantur, et veniebant in sabbatis suis de tempore usque ad tempus. His quatuor levitis creditus erat omnis numerus ianitorum, et erant super exedras et tesauros domus domini. Per girum quoque templi domini morabantur in custodiis suis. Ut cum tempus fuisset, ipsi mane aperirent fores de horum genere erant et super vasa ministerii ad numerum enim et inferebantur bantur vasa et efferebantur. bantur de ipsis et qui credita habebant utensilia sanctuarii praerant simile et vino et oleo et tyri et aromatibus Filii autem sacerdotum unguenta ex aromatibus conficiebant, et matatias levites primogenitus sellum corite, prefectus erat eorum quae in sartagine frigebantur Por de filiis cat fratribus eorum super panes erant propositionis ut semper novos per singula sabbata prepararent hi sunt principes cantorum per familias levitarum qui in exedris morabantur ut die ac notte iugiter suo ministerio de servirent capita levitarum per familias suas principes manserunt in Jerusalem in Gabaon autem comorati sunt pater Gabaon Ieiel, et nomen uxoris eius Maaca, filius primo genitus eius Abdon, et Sur, et Cis, et Baal, et Ner, et Nadab, Gedor quoque, et Aio, et Zacarias, et Macellot. Porro Macellot genuit Saman, isti habitaverunt e regione fratrum suorum in Jerusalem cum fratribus suis. Ner autem genuit Cis et cis genuit Saul et Saul genuit Jonathan et Melchisua et Abinadab et Esbaal. filius autem Jonathan Meribbaal, et Meribbaal genuit Mica porro fili Mica Phiton et Melek et Tara et Az Az autem genuit Yara et Yara genuit Alamat et Azmot et Zamri Zamri autem genuit Mosa. Mosa vero genuit Bana, cuius filius Raphaia, genuit Elasa, de quo ortus est Asel. Porro Asel sex filios habuit, his nominibus. Ezricam, Bocru, Ismael, Saria, Obdia, Hanan. his sunt filii Asel. Caput decimum. Philistim autem pugnabant contra Israel fugerunque viri Israel Palestinos ceciderunt vulnerati in monte Gelboe cumque appropinquasset Filistei, persequentes Saul et filios eius percusserunt Jonathan et Abinadab et Melchisua filios Saul et aggravatum est praelium contra Saul in venerunque eum sagittarii et vulnera verunt iaculis et dixit saul ad armigerum suum eva gina gladium tuum et interfice me ne forte veniant in circumcisi isti et illudant mici. noluit autem armiger eius hoc facere timore per territus ergo saul ensem et irruit in eum quod cum vidisset Armigereius videlicet mortuum esse Saul iruit etiam ipse in gladium sum, et mortuus est interit ergo Saul et tres filii eius et omnis domus Illius pariter concidit quod cum vidisset viri Israel qui habitabant in campestribus fugerunt et Saul ac filii eius mortuis de reliquerunt urbes suas et hoc illuque dispersi sunt venerunque filistim et habitaverunt in eis die igitur altero de traentes filistim spolia caesorum in venerunt saul et filio seius iacentes in monte gelboe cumque spoliassent eum et amputassent caput armisque nudassent miserunt in terram suam ut circumferretur et ostenderetur idolorum templis et populis arma autem eius consecraverunt in fano dei sui et caput affixerunt in templo dagon Quam audissent viri Jabes Galad omnia scilicet quae Philistim fecerant super Saul consurexerunt singuli virorum fortium et tulerunt cadavera Saul et filiorum eius, at tulerunque ea in Iabes et sepelierunt ossa eorum subter quercum quae erat in Iabes et iejuna verunt septem diebus mortus est ergo Saul propter iniquitates suas Eo quod praevaricatus sit mandatum domini quod praeceperat et non custo dierit illud sed in super etiam futo nissam consuluerit nec speraverit in domino propter quod interfecit eum et transtulit regnum eius ad david filium isai caput undecimum congregatus est igitur omnis israel ad david in hebron dicens os tuum sumus et caro tua quoque et Nudius Tertius cum ad hoc regnaret Saul tu eras qui educebas et introducebas Israel tibi enim dixit Dominus Deus tuus tu paces populum meum Israel et tu eris princeps super eum venerunt ergo omnes maiores natu Israel ad regem in Hebron et init David cum eis fedus coram domino unxerunque eum regem super Israel iusta sermonem domini quem locutus est in manu Samuel Abit quoque David et omnes Israel in Hierusalem haec est Jebus ubi erant Jebusei habitatores terrae dixerunque qui habitabant in Jebus ad David non ingredieris huc porro David cepit arcem Sion qua est civitas David dixitque omnis qui percusserit Jebuseum in primis erit princeps et dux ascendit igitur primus Joab filius Sarvie et factus est princeps Habitavit autem David in arce, ed it circo appellata est civitas David, edificavitque urbem in circuitu a mello usque agirum, joab autem reliqua urbis estruxit. Proficiebatque David vadens ed crescens, et dominus exercituum erat cum eo. hi principes virorum fortium David qui adiuverunt eum, ut rex firet super omnem Israel, justa verbum domini, quod locutus est ad Israel. Et iste numerus robustorum David, Jesbam filius Hacamoni, princeps inter triginta, iste levavit hastam suam super trecentos vulneratos una vice, et posteum Eleazar, filius patrui eius ahoites, qui erat inter tres potentes. Iste fuit com David in fesdomim, quando Filistiim congregati sunt ad locum illum in parelium, et erat ager regionis illius plenus hordeo, fuggeratque populus a facie filistinorum. Hi steterunt in medio agri, et defenderunt eum, cumque percussissent Philistaeos, dedit Dominus salutem magnam populo suo. Descenderunt autem tres de triginta principibus ad Petram, in qua erat David, ad speluncam odollam, quando Philistim fuerant castrami etati in valle Raphaim. Porro David erat in praesidio, et statio Philistinorum in Bethlehem desideravit igitur David et dixit O si quis daret mihi aquam de cisterna Bethlehem quae est in porta tres ergo isti per media castra Philistinorum per rexerunt et hauserunt aquam de cisterna Bethlehem quae erat in porta et atulerunt ad David ut biberet qui noluit sed magis libavit illam domino dices absit ut in conspectu dei mei hoc faciem et sanguinem historum virorum bibam quia in periculo animarum suarum attulerunt mihi aquam et obac causam noluit bibere haec fecerunt tres robustissimi abisai quoque frater Joab ipse erat princeps trium et ipse levavit hastam suam contra trecentos vulneratos, et ipse erat inter tres nominatissimus, et inter tres secundos inclitus, et princeps eorum, veruntamen usque ad tres primos non pervenerat. Banaias, filius Ioiade, viri robustissimi, qui multa opera perpetrarat, de Capzel ipse percussit duos Ariel Moab et ipse descendit et interfecit leonem in media cisterna tempore nivis et ipse percussit virum Aegyptium cuius statura erat quinque cubitorum et abebat lanciam ut liciatorium texentium descendit igitur ad eum cum virga et rapuit astam quam tenebat manu et interfecit eum hasta sua hac fecit banaias filius ioiade qui erat inter tres robustos nominatissimus inter triginta primus veruntamen a tres usque non pervenerat posuit autem eum david ad auriculam suam Porro fortissimi viri in exercitu Asael frater Joab et Elcanan filius patrui eius de Bethlehem sammot arorites helles pharonites ira filius Aces tecuites Abiezer anatotites sobocai usatites ilai hauites marai netofatites, Heled filius Bana neto fatites et ai filius Ribai de Gabat filiorum Benjamin Banaia faratonites urai de torrente Gas Abiel arbatites Asmot Bauramites Eliaba Salabonites fili Asem Jesunites Jonathan filius sage Ararites Aiam filius Sacar Ararites, Elifal filius Ur, Efer Meheratites, Aia Felonites, Hezro Carmelites, Narai filius Asbai, Joel frater Natan, Mibar filius Agarai, Selec Ammonites, Narai Berotites, Armiger Joab filii Sarvie. Ira et Reus, Gareb et Reus, Urias et Zabad, filius Oli, Adina, filius Sisa, Rubenites, princeps Rubenitarum, et Cumeo Triginta, Hanan, filius Maca, et Iosafat Matanites, Osia Astarotites, Samma et Iael, filii Otam Arorites, Iediel filius Samri et Joa fratereius Tosaites Eliel Maumites et Jeribai et Josaia fili Elnaem et Etma Moabites Eliel et Obed et Iaziel de Masobia Caput duodecimum Hii quoque venerunt ad David in Siceleg cum aduc fugeret a Saul filium cis, qui erant fortissimi et egregii pugnatores, tendentes arcum et utraque manu fundis saxa iacentes, et dirigentes sagittas de fratribus Saul ex Benjamin. Princeps Aieser, et Ioas filii Sama Gabaitites, et Jasiel, et Fallet filii Asmot, et Baraca, et eu anatotites samaeas quoque gabaonites fortissimus inter triginta et super triginta Jeremias et Jeziel et Joanan et Jezabad gaderotites et Elusai et Jerimuth et Baalia et Samaria et Safatia arufites Elcana et Iesia, Azareel et Joezer et Iesbam de Carehim, Joel aquoque, et Zabadia filii Jeroam de Gedor. Sedete gadi transfugerunt a David cum lateret in deserto viri robustissimi et pugnatores optimi, tenentes clipeum et hastam, facies eorum quasi facies leonis, et veloces quasi capre in montibus. Eser princeps, ob dias secundus Eliab tertius Masmana quartus Jeremias quintus Eteti sextus Eliel septimus Ioanan octavus Elzebad nonus Jeremias decimus Macbanae undecimus Hi de filiis Gad principes exercitus Novissimus centum militibus preerat et maximus mille. Isti sunt qui transi erunt Jordanem mense primo, quando inundare consuevit super ripas suas, et omnes fuga verunt qui morabantur in vallibus ad orientalem plagam et occidentalem. Venerunt autem et de Benjamin et de Juda ad presidium in quo morabatur David, egressusque est David obviam eis et ait si pacifice venistis ad me ut auxiliemini mici, cor meum jungatur vobis si autem insidiamini mihi pro adversariis meis cum ego iniquitatem in manibus non habem videat deus patrum nostrorum et iudicet spiritus vero induit amasai principem inter triginta et ait tui sumus o david et tecum filii isai pax pax tibi et pax adiutoribus tuis te enim adiuvat deus tuus suscepit ergo eos david et constituit principes turmae porro de Manasse transfugerunt ad David quando veniebat cum Philistim adversus Saul ut pugnaret et non dimicavit cum eis quia in ito consilio remiserunt eum principes Philistinorum dicentes periculo capitis nostri revertetur ad dominum suum Saul quando igitur reversus est in Siceleg transfugerunt ad eum de Manasse, Ednas, et Iosabad, et Iediel, et Michael, et Ednas, et Iosabad, et Eliu, et Salati, principes milium in Manasse. Hi praebuerunt auxilium David adversus latrunculos. Omnes enim erant viri fortissimi, e facti sunt principes in exercitu, sed et per singulos dies veniebant ad David ad auxiliandum ei, usque dum fieret grandis numerus, quasi exercitus Dei. Iste quoque est numerus principum exercitus qui venerunt ad David cum esset in Hebron, ut transferrent regnum Saul ad eum, justa verbum Domini, filii Iuda portantes Clipeum et Astam, sex milia octingenti expeditis ad Aprelium, de filiis Simeon virorum fortissimorum ad pugnandum, septem milia centum, de filiis Levi quatuor milia sexcenti, joiada da quoque princeps de stirpe Aoron, et cum eo tria milia septingenti, sadoc etiam puer egregie indolis, et domus patris eius, principes viginti duo de filii sautem Benjamin fratribus Saul tria milia magna enim pars eorum aduc sequebatur domum Saul porro de filiis Ephraim viginti milia octingenti fortissimi robore viri nominati in cognationibus suis et ex di media tribu manasse decem et octo milia singuli per nomina sua venerunt ut constituerent regem David de filiis quoque Isachar viri eruditi qui noverant singula tempora ad precipiendum quid facere deberet Israel principes ducenti omnis autem reliqua tribus eorum consilium sequebatur porro de Zabulon qui egredie bantur ad prelium et stabant in acie instructi armis bellicis, quinqua ginta milia venerunt in auxilium, non in corde duplici, et de neftali principes mille, et cum eis instructi clipeo et hasta, triginta et septem milia, de dan etiam preparati ad aprelium, viginti octo milia seccenti, et de aser egredientes ad pugnam et inacie provocantes quadraginta milia trans Jordanem autem de filiis Ruben et de Gad et de media parte tribus Manasse instructi armis bellicis centum viginti milia omnes isti viri bellatores expediti ad pugnandum corde perfecto venerunt in Hebron ut constituerent regem David super universum Israel sed et omnes reliqui ex Israel uno corde erant ut rex fieret David fuerunque ibi apud David tribus diebus comedentes et bibentes preparaverant enim eis fratres sui Sed et qui justa eos eh, erant usque ad Issachar et Zabulon et Neftali afferebant panes in asinis et camelis et amuris et bobus ad vescendum farinam falatas uvam passam vinum oleum boves arietes ad omnem copiam gaudium quippe erat in Israel caput tertium decimum Init autem consilium David cum tribunis et centurionibus et universis principibus et ait ad omnem certum Israel Si placet vobis et a Domino Deo nostro et creditur sermo quem loquor mittamus ad fratres nostros reliquos in universas regiones Israel et ad sacerdotes et levitas qui habitant in suburbanis urbium ut congregentur ad nos et reducamus arcam Dei nostri ad nos. Non enim requisivimus eam in diebus saul. Et respondit universa multitudo ut ita fieret. Placuerat enim sermo omni populo. Congregavit ergo David cunctum Israel a sior Aegypti usque dum ingrediaris emat, ut aduceret arcam Dei de cariatiarim. Et ascendit David et omnis vir Israel ad collem cariatiarim, qui est in Iuda, ut afferet inde arcam Domini Dei sedentis super cherubim, ubi invocatum est nomen eius. Imposuerunque arcam Dei super plaustrum novum, de domo abinadab, osa autem Ephrate Reius minabant plaustrum porro David et universus Israel ludebant coram Deo omni virtute in canticis et in citaris et psalteriis et timpanis et cymbalis et tubis cum autem pervenisset ad area Macedon tetendi osda manum suam ut sustentare tarcam vos quippe lasciviens paululum inclinaverat eam iratus est itaque dominus contra Osdam et percussit eum et quod tetigisse Tarcam et mortus est ibi coram domino contristatusque est David et quod divisisset dominus a Osdam vocavitque locum illum divisio Osde usque in presentem diem et timuit deum tunc temporis dicens quomodo possum ad me introducere arcam dei et ob hanc causam non adduxit eam ad se hoc est in civitatem david sed avertit in domum obededom getei. vansit ergo arca dei in domo obededom tribus mensibus et benedixit dominus domui eius et omnibus quae habebat caput quartum decimum miisit quoque hiram rex tiberi nuncios ad david et linea cedrina et artifices parietum lignorumque ut edificarent ei domum. Coniovitque David quod confirmasset eum dominus in regem super Israel, et sublevatum esset regnum suum super populum eius Israel. Acepit quoque David alias uxores in Jerusalem, genuitque filios et filias, et hec nomina eorum qui nati sunt ei in Jerusalem, Samua et Sobab, Nathan et Salomon, Iebar et Elisua et Elifalet, Noga quoque et Nafek et Japhia, Elisama et Baaliada et Elifalet. Audientes autem Philistim eo quod unctus esset David regem super universum Israel, ascenderunt omnes ut quererent eum, quod cum audisset David, egressus est obviam eis porro filistim venientes diffusi sunt in valle rafaim consuluitque david dominum dicens si ascendam ad filisteos et si trades eos in manu mea et dixit ei dominus ascende et tradam eos in manu tua cumque illi ascendisset in baal farasim percussit eos ibi david et dixit ti visit deus inimicos meos per manum meam sicut dividuntur aquae et id circo vocatum est nomen illius loci val pharasim de reliquerunque ibi deos suos quos david iussit exuri alia autem vice filistim iruerunt, et diffusi sunt in valle Consuluitque rursum david deum et dixit ei deus non ascendas post eos recede ab eis et venies contra illos ex adverso pyrorum cumque audieris sonitum gradientis in cacumine pyrorum tunc egredieris ad bellum egressus est enim deus ante te ut percutiat castra philistim fecit ergo david sic ut praeceperat ei deus et percussi castra filistinorum de Gabaon usque Gazera divulgatunque est nomen David in universis regionibus et Dominus dedit pavore meius super omnes gentes caput quintum decimum fecit quoque sibi domos in civitate David et edificavit locum arcae Dei tetendique ei tabernaculum tunc dixit David Illicitum est ut a quo portetur arca Dei nisi a Levitis, quos elegit Dominus ad portandum meam, et administrandum sibi usque in aeternum. Congrega vitque universum Israel in Jerusalem, ut afferetur arca Dei in locum suum, quem preparaverat ei, nec non et filios Aaron et Levitas, De filis Cat Uriel princeps fuit, et fratres eius centum viginti. De filis Merari Asaia princeps, et fratres eius ducenti viginti. De filis Gersum Joel princeps, et fratres eius centum triginta. De fili Elisafan Semeias princeps, et fratres eius ducenti de filiis Hebron Eliel princeps et fratre Seius octoginta de filiis Oziel Aminadab princeps et fratre Seius centum duodecim vocavitque David Sadoc et Abiatar sacerdotes et levitas Uriel Asaiam Joel Semeiam Eliel Aminadab et dixit ad eos vos qui estis principes familiarum leviticarum sanctificamini cum fratribus vestris et afferte arcam domini dei israel ad locum qui ei preparatus est ne ut a principio qui non eratis presentes percussit nos dominus sic et nunc fiat illicitum quid nobis agentibus sanctificati sunt ergo sacerdotes et levite ut portarent arcam domini Dei Israel et tulerunt filii levi arcam Dei sic ut preceperat Moses iusta verbum domini humeris suis invectibus. vectibus dixique David principibus levitarum ut constituerent de fratribus suis cantores in organis musicorum nablis videlicet et lyris et cymbalis ut resonaret in excelsis sonitus laetitiae constituerunque levitas hemam filium Joel et de fratribus Eius Asap filium Barachie de filiis vero Merari fratribus Eorum etan filium Casaie et cum eis fratres Eorum in secundo ordine Zachariam et Ben et Jaziel et semiramot et Iael, et Ani, Eliab, et Banaiam, et Mazaiam, et Matatiam, et Elifalu, et Maceniam, et Obededom, et Iael, Ianitores, Porro, Cantores, Emam, Asaf, et Ethan, in cimbalis Aeneis, concrepantes, Zacharia, Sautem, et Oziel, et Semiramot, et Iael, et Ani, et Eliab, et Maasias, et Banaias in Nablis arcana cantabant porro Matathias et Eliphalu et Macenias et Obededom et Jael et Osasiu in citeris pro octava canebant epinicion Conenias autem princeps levitarum profetiae praerat ad praecinendam melodiam erat quippe valde sapiens et Barachias et Elcana ianitores arce porros Ebenias et Josaphat et Nathanael et Amasai et Zacharias et Banaias et Eliezer sacerdotes clangebant tubi coram arca Dei et Obededom et Jeias erant ianitores arce Igitur David et omnes maiores natu Israel et tribuni ierunt ad deportandam arcam federis domini de domo obededom cum laetitia cumque adiuvisset deus levitas qui portabant arcam federis domini immolabantur septem tauri et septem arietes Porro David erat indutus stola bussina et universi levite qui portabant arcam cantoresque et conenias princeps profetiae inter cantores. David autem etiam indutus era efod linio. Universusque Israel deducebant arcam federis domini in jubilo, et sonitu bucine, et tubis, et cymbalis, et nablis, et citaris concrepantes. Cunque pervenisset arca federis domini usque ad civitatem David, Micol filia Saul prospiciens per fenestram vidit regem David saltantem atque ludentem et despexit eum in corde suo. Finis partis quadragesime quarte.